mugadushikiza ayo makuru amenshi amakuru batamenye cyangwa ngira ngo batamenye neza cyangwa batashikirije neza kugira ngo tutamenye kubera menshi amakuru atayamenye canke imbere atashikirijwe nkuko yategerezwa gushikirizwa karibu kwisanganiro akanya ntigwanye murumva rero ko ni ikiganiro musanzwe mumenyereye ku isanganiro ikiganiro eh, ndazi ko muyikunda muri benshi cyane ko muba mufise amakuru menshi anyuranye amakuru atandukanye ku buri radiyo isanganiro tukabakira ndabona umunywanyi wa mbere ku murongo alo amahoro cyane ni impore n'amahoro n'amahoro namwe muri bande mutwakuye muri hehe we alo ngira ngo agatelefone karagerageza arabiko bishoboka turaza rero nk'uko tugomba tubibabwira muraheza mugashikiriza mu rupfasoni ntangere mukatubwira ayo makuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu canke abamisha amakuru batashikirije neza mugaheza mukabwira muti aya ntitugana tutayashikirije kugira ngo abimenye abajejwe ibi na biriya gutunganiriza abana bari baheza bakagira ico bayifatiyeko umunyundi munywanyi ku murongo alo alo canke mirongo itandatu n'umunani amajana umunani na mirongo itanu amajana icenda na mirongo umunani n'umunani niyo ni watsapu bareza bikaborohera cane mushobora kutwakura vyoroshe ndafise umunywanyi ku murongo alo amahoro yambu cyane muri bande mutwakuye muri he alo eh, usanga ngira ngo hari abantu bagira ngo bati jewe akazina kanje agatinya kwavuga akazina kawe tuba tugakeneye kugira tukumve gutyo oh, tuganire tuzinanye eh, mwatumvise rero ndasikirombo kuri mikoro alphonse kubw'imana muhinga bw'ibyuma nugira ngo tuyage tuzinanye ni viator ariko sinzi ko ari birere bimeze ukuntu ndabona ko ku murongo bariko baraza ariko wasanga ntitumvikanye cyane eh, ariko ndazi ko ubundi mubonye ku murongo aro amahoro cyane amahoro cyane yego jewe nitwa Leondas Kirombo namwe mwitwa bande Gerard Halo? ariko ndazi ko eh, usanga benshi bariko baragaragaza ko twabwiye ko tuba tubora ikiganiro mukunda cyane eh, mutubwire ngaho iwanyu amakuru tutashoboye kumenya eh, amakuru acanke yashikirijwe nk'uko atameze mukagera muti ngaha ah, tuheza tukabinonosora tukavuga neza ukuntu ibintu byagenze ego turabona wundi munywanyi ku murongo alo yambu cyane ego mu mutoyi umeze neza aha havugwa make ngaho mu mutoyi neza ariko je ndabumva neza cyane ndabumva neza cyane mwavuze ko muri mu mutoyi mu ntara ya gitega we watwakuye akaba ari mu mutoyi mu ntara ya gitega muri komine bugendana Eh, twizere ko baza ariko ndawe ko nababwira yuko ngaha ku isanganiro reka amakuru atandukanye amakuru mu bya politike amakuru mu bijyanye n'amatora turabwiye amakuru mu bijyanye n'imibereho ya minsi yose ibijyanye n'amazi twarababwiye ibi bijyanye n'uburyo bwo kubaho usanga eh, bimwe bimwe bigorana mu buryo kubaho kubera ibiciro biza biraduga reka mbere n'ibindi ni amakuru atandukanye ariko mushobora muti aya a ah, ntitwayumvise ntimwayumvise mu bamenyeshamakuru cyangwa bashobora kuba bayavuze uko utariko ni ngaha rero ku isanganiro mushobora guca mukaza mukatubwira muti mm, ibi amakuru yacu mutamenye n'aya we alo ikibazo rero twe ni ukuvuga njyewe sinshobora kwivuga akazina muga ni ikibazo duvuze twebwe amakarata ajya duvuze tuzajyana gutora barayatwaye mm. ngo bazoza kudutorera rero sinzi muri seni icyo bubivuga ko none mwebwe muvuze muti barayatwaye muba muvuze bande mirongo ibiri n'indwi none ntuzi yuko atamuntu ashobora gutorera atari we witoreye eh, ni ukuvuga abo mu karere kose duherereyemo barayabazi mm. bashaka inzu bidushyikiriza muri fenirayi canke ni wewe gusa ura ni wewe gusa urafise ibyemezo ku bandi eh? urafise ibyemezo ko n'abandi bayatanze ndabyumva neza Ndiko kubaza yuko ibyo atari wewe vyashikiye gusa hashobora kuba abandi bashobora kuba uvyumva ku matwi mu gatari ibyo Ndiko Ariko ndumva je ndakumva neza cane ngira ngo sinze gusaga sanga ka telefone ka urashobora gushiramo twinite gukora dusha. Yego. twasaba nk'aho mu giseni ko hose y'itegeko yuko atamuntu azotorera ubundi kuko twebaya twatse turi benshi none mu kuyakwaka bayakwaka ku nguvu bayakwaka ku nguvu nakunda kubaza imyaka ufize kugira ngo numve ubwo none ntuzi yuko ari wowe uteza kwitorera mfite imyaka mirongo ibiri n'indwi eee eh, nawe ntuzi ko ari wowe ntuzi ko atawito ku nguvu bavuga yuko amatora niyaba utazora yayitanze yuko azobona ibara mm. eh. nimba atari ibanga aho ni ku musozi wawe eh? aho ni ku musozi wawe ni ku musozi witwa gitanga gitanga komine kigamba aha eh aha none ga we gutashimye kuvuga izina ubona ngaho ibyo byoheza bikagenda gute musabiki neza na neza e, aragenda akitorera wenyene muga akagira ati e, hajamwo nuko atera ubwoba sinzi ko ari byo ngira ngo ababijejwe yagize ati seni baheza bakaheza bakaraba ukuntu amakarata bayasubiza ariko na garanti nawe nyene ku myaka mirongo ibiri n'indwi umuntu ateza kubaza yuko ari we yitorera atawundi amutorera urumva hari iterabwoba ko utazoyitanga umutorere bazohita bamukorerako mm. ariko none kuraharubakeya ko nzenda gukubitwa ariko ndayitange niyorohereze mm, mugabo urazi yuko ata muntu ashobora gutorera ubundi ibyo ndabizi ariko none witwara mm. he uvuga kwanje ko aho bavuga ko usanga ari kwa kundi none urumva we uri ngaho ntuzotora jewe nka jewe numva noronse ubwo burenganzira kandi baca baza ngo we turakuzi duherereza ngo tubahereza kandi sinzojaye mm. yego none nk'ubu wewe nk'ubu uvuze ngo ntabwo biko biraba we canke ni iwawe gusa si iwanje gusa ndazi n'abandi benshi ni benshi mm. muri za komine gatara hose riko biraba mu za komine kayanza hose ko biraba twebwe ibijyanye n'amacwara twabiduruka ntacyo twunguka na kimwe nk'ubu uyu munsi mwobura amazi ku mutumba icyo ntimwogishikiriza abajeje intwaro ku bisanzwe bimwe bimwe tuvuga na sinda byumva neza kuko iradeva nk'ijwangara ntitumvikana ah. none none musaba iki neza na neza umunywanyi wacu atwakuye ari mu ntara ya Kayanza nawe nyene yagarutse kuri cake ndavuga ati amakarata amakarata mugabo sinzi ko ngira ngo turiko turagerageza kuvyumva ikanabajeje intwaro abajejwe muri mu rwego no, no, mu guseni bariko baravyumva ivyo nivyo ngira ngo bantu heza batohoza bakumva vyo kuri ko vyo bari vyo abarundi nibo bavye ngo urumwe rukakamwa yera rero ngira ngo boheza bagaheza bagatohoza bakabazana cane cane ngira ngo muheza mukabaza nk'abajejwe intwaro eh, kugira ngo eh, bashobore kubatunganiriza mu gihe mubona muti eh, badutwaye agakata kacu sabwe sabwe ambuca amahoro muri bande mutwakuye muri kugwa menshi modeste ibubanza modeste eh, ibubanza yego ibubanza mufashe neza reka ntazifashe neza pe ku bijyanye n'amatora mm. ah, kandi eh, ibyo bariko baravuga n'ibyo n'ino n'ino utari umugambwe w'ubutegetsi barabwandura none we nako ndabaza ubundi wewe ufise imyaka ingahe ga modeste eh, genda umuntu w'umugabo akute yewe akute imyaka nk'ingahe mirongo itatu none wewe imyaka mirongo itatu nturamenya ko umuntu ariwe atora ku gatwe kiwe atawumutorera ni umunyeshamakuru eh. amagara asumba amajyana ni eh. eh. turazi ko bari barakurikira ibiganiro ku maradiyo nabo nyine ni abanyagihugu n'abenegihugu mu muco kimwe n'abandi bose ibibazo by'igihugu birabaraba kibazo nk'icyo kibonetse turazi ko mugabo hari abajeje intwaro hari abajejwe inzego zitandukanye haba ku mutumba cyangwa muri zone cyangwa muri komine kugira ngo umuntu wese akagira uwo akibwiye tukibaza yuko n'ubundi bariko barabitegera bariko baravyumva kuri radio isanganiro eka mbere n'ahandi njye amakuru ndashaka gushyikiriza ah. ibintu by'amatora eh, none amakuru n'amatora gusa ngaho canke nico ni kimwe mu makuru ngira ngo turiko turashikiriza muri kino gihugu nibyo mwaba muri ko muradushikiriza eh nta yandi makuru mufise ngaho tutamenye oya eh je kuzombona eh ibintu by'amatora je ndabona ko bizogenda neza kuko no kwiyamamaza byaragenze neza aha eko niyo makuru dufise byagenze neza gute ibyo mushima n'ibiki ibyo dusima eh. baya nta kavuyo ko gutera induru byabaye mu yindi migambwe ah. yego aha ubona none ubona wobwira iki ngira ngo abandi bariko baravuga ukuntu bimeze mu hirya no hino eh, ibyo baba bariko baravuga hirya no hino eh. kweri bariteze neza ko yazogenda neza aha yego urakoze cyane urakoze fariyazi ngaho munyamaboko mu ntara ya bujumbura Sinzi ko watahuye neza eh, ikiganiro ni yaha iwanyu havugwa make ni ukuvuga utubwira amakuru tutamenye ari ngaho iwanyu amakuru nk'ayo wacu kubera ntibatwigirije neza ku kijyanye n'ubumwe tuzo nicyo twasaba ko busubiramo namba bigibandanya bakatwereka ingene tuzotora neza ah ntibabigishije neza bikwiye oya nkaje ntibanyigiye eh, ukuntu baheza bagatora ukava kwiyandikisha n'ibiheza bigakurikira ati wewe ahaherereye mu ntara ya gitega ntibashoboye kwigishwa neza cyane ushatse ukamubona ugushatse akakubura ukamamarirwa ni mahanga ukagerayo ngo miliyoneri miliyoneri na eko kashi tubwirana tubwirana ngera ibyo numvise ntibike hari indi atari eko kashi ahubwo rero ndikonganyira abantu bataratangura kuyikoresha mbwira mbwira genda ayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa twese twese eh. twese kuruguta urugutwi rero wumve igisabwa kugira ngo ujye mu bantu bagiye gutsindira muri muri eko kashi ndaguteze yombi inyuma ya bonisi y'ibiciro umunani ku ijana uhabwa uguze amayinite na eko kashi ubu naho eko kashi yabazaniye poromosiyo gakura ba miliyoneri na eko kashi ba miliyoneri na eko kashi ukoresheje eko kashi mu kurungika cyangwa kubikura amahera kugura amayinite baba ba abamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni ayo mahirwe ntagucike yo kuba umumiliyoneri byonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akanyenyeri rimwe akadirisha wirabire ko uri akwinze amanota atanu ari nayo guha kuja amahiganirwa umuriyoni na eko kashi eco cash telefone yawe n'ingodo yawe kaminuza uyirangije utikoko eh, ubwenge inyuma y'icyo ibyo biganiro turabona n'ibiganiro eh, iwanyu havugwa amakiko ya byose aganiro aho muri icyo kiganiro mutubwira eh, amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu baba menshi amakuru batashoboye kumenya cyangwa amakuru ashobora kuba yarashikirijwe ariko akaba atashikirijwe neza nk'uko byatagenda alo amahoro cyane amahoro yego muri bande mutwakuye muri hehe redi ku muzinda ah, muzinda mu ntara ya bubanza Eh, ah, eh, mu ntara ya bubanza muri komene mpanda yego mwitwa bande nitwa bigirimana boye ah bigirimana eh jene ndakigize icyumviro yego rero yumvise ko umenga bamutanga ko amatora numva umenga siho yari ari kuko hafise ubwenegihugu ntarabe yikebuke nawe ni umunyagihugu mu bandi yego icyo tuba basatse kugira ngo amukorere araraba neza yuko umenga afise ubwenegihugu bwo hanze ashobora kuba afite ubwana bwo hanze ntiyari kubyemera urumva ateza kuboneka yuko hari umuntu ateza kuba akaza amufata mu mugongo ah. akemeza yuko ari umwenegihugu mu burundi mugabo arimvukira yo hanze mugabo kenda ufite umenga yari yitwayemo nabi urumva ku bwawe yari guca agira iki icyo yari guca akora yego yari guca yegera kuko yakivuze ati ivuze seni yego ego ijoro ryiza mhm. sinzi tuvuye ngaho muri komine mu muzinda mu ntara ya bubanza sinzi iyo duca tuja ariko turabona n'ikiganiro cacu aho iwanyu havugwa make mutubwire amakuru amakuru tutashoboye kumenya menshi amakuru atashoboye kumenya ariko eh, mushobora kuba n'ariyo n'amakuru twamenye mbwa atashikirijwe neza umugambo ugiye kwiyamamaza wose ku isoko amasoko yaca yubuka umugambi uri ku butegetsi niwo mbona yuko ucagugaza abantu bose nyine ngo baje mu nama utagiyeyo ukamenya bigutse kubera ikibazo canke canke ngira abanywanyi nka bose ngaho muri ako gace barabanywanyi nyine ati ikibazo agaterefone gaceka mugora ikibazo kijanye n'ifumbire ntiyakivuze neza ntiyabwagiheze ngira ngo n'utuyinite twamubanye dukeya usanga bafise ingorane zo kuronka ifumbire nace cyane sinzi ko nkaba ariko bararimira eh, nuvuga nti sezo ya gatatu sezo se barimira mu myonga n'ahandi mu myaba ushobora usanga bakeneye intabire ifumbire canke umwavu wo gufumbira imirima ah, wari kuravuga ibijyanye n'ifumbire ifumbire none ni kubera iki batubwira ngo dutange ayandi mafaranga ya avansi ariko ni mbere tutayironse kandi twayirihiye baciye bafata barandika amazina baduha utuntu uzenya bakemeza gusa none muratubaza uzoba twiho iyo iyo fumbire mwatanze ni fumbire yo mu gice ca kangahe cirima baduha utuntu uzenya gusa nzi ko bazuba batiro uturesi muradufise uyu munsi eh. ariko ah, nibaza yuko hagirangira ngo mutwubika ibyo byose mugaheza mukabaza n'abajejwe intwara barongoye kugira ngo babaserukire imbere murabe ko iyo fumbire yoboneka kutubwira imbere kuko murazi cy'umukuru y'uko tuwuhimiriza gukora ego twebwe icyo dukora ni iki nyene cyane cyane ni ugushyira habona ibyiyumviro bya bene gihugu canke vy'abanyagihugu ego urakoze cyane turazi ko abajeje intwaro na nyene barumviriza amaradiyo gutyo baheze bakumva ibibazo abanyagihugu bafise urakoze cyane nkuru nziza isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu turabandanya ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kuri radiyo isanganiro ikiganiro kibaha akanya mwebwe abarundi muri mu mihingo itandukanye mutubwire amakuru atashoboye kumenyekana ngaho iwanyu aho ku mutumba aho muri karitsiye aho ku kazi hirya no hino mu buzima bwa misi yose mbega ibyo tutashoboye kumenya n'ibiki mbega ayo makuru twamenye cyangwa tutashikirije uko tudateza kugenda ni ayahe muca kuri radiyo isanganiro mukatwakura kuri za nimero za telefone musanzwe mumenyereye mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu iyo mbere na watsapu uvuze ngo witwa nde nduwayo ego none ngaho iwanyu uyu munsi havugwa amatora gusa canke havugwa imyiyamamazo gusa nta bikorwa vy'iterambere biriko birahavugwa muri kino gihe ibikorwa vy'iterambere eh. manje kubyuka aho ubwenge bugarutse njari mu karere iyi nzara ni igikonyoti ibishaka kunyica nta ndara yose natamuye mwenagenda ndaganya inzira yose natamuye mwenagenda ndaganya mu gihe cy'isaha z'ibiri n'iminota mirongo itanu turabandanya n'ikiganiro ikiganiro aho iwanyu havugwa make mu kiganiro tugaha akanya abana bariya mu gihugu bakatubwira amakuru abamenyesha amakuru batashoboye kumenya ashobora kuba barayamenye ariko mubwira muti ah, hari akantu katavuzwe neza tutashoboye gutomora niyo kanya radiyo isanganiro ibaha kugira ngo mushobore gushikiriza icyiyumviro cyanyu acye cyane tuba tubashikirize amakuru atandukanye yaba ah, yajyanye n'imyaka amaze gukora ari yabwiye tumazemo ariko twabashikije n'andi makuru atandukanye kuko n'aho bari mu magihe by'amatora eh, abategetsi batandukanye baravuga bati ibikorwa by'iterambere birabandanya abanyeshuri barabandanya bajya ku ishure abanyagihugu cyangwa barabandanya bafungura amasoko arabandanya arema abajya ku mashe kwa muganga babandanya bavugwa ibyo byose ni bibandanya birangurirwa mu gihugu si amagihe c'amatora gusa canke c'imyamamazo kanatsinda banabivuga bati amatora ni gihe igihe kimwe mu bihe bindi umuntu ubuzima burahita bukabandanya imbere mu matora eka mbere n'inyuma y'amatora ibyo byose ubuzima burahita bukabandanya undi munywanyi ku murongo alo yambo cyane amasoko yararemye urumva ko harimo mwabwira ngo ngo ngo barabafashe ngo bakababuza kuja ku isoko ahubwo umuntu yabivuze uwo ngaho umuntu uzeyi eh. muri bujumbura eh. mu by'ukuri sinzi ahantu yaba yabikuye twebwe n'amasoko yararema mbere n'abantu baka reba eh. abantu bari mu mamikingi imodoka zikagenda amamoto agaheka abantu nta ngorane urumva Mandela wewe atubwira hahereye ukuntu byifashe natangajwe no kumva yuko ko hariho abantu bari ko barahakwa burya ngo karatabwa amatora eh, ngo baze babatorere ngo baze babatorere afite yuko ni ugushikuza kuko ndazi neza yuko nagiye aho wundi eh. ni ukuri byo naragenda agatora nta ngorane n'ubu n'isaha iwanjye nta muntu wewe ngira nti wewe hari wavuze ngo ntiyigishijwe ukuntu batora murakoze cyane urakoze cyane mande hari ikindi amazi ariko araboneka imana iri kuradufasha n'iterambere kuko twebwe eh, ngahanya mu gisagara turakora ibikorwa rusange turi imbere imbere zacu hariho indongozi ziturongora n'ibyo ntibabimenya abamenyesha amakuru oya nkabyo nigeze numva kandi ari mu gisagara ari kwibarabara n'abarengana bose babibona sawa ikindi nacyo ntushikiriza sawa alo yambu mahoro amahoro cyane muri bande mutwakuye muri nahimana mu gatumba nahimana ego ego mu bimeze gute amahoro eh amazi yaragabanutse mazi turacari muri yo eh yego je narenze ngo yaragabanutse mugabo ya ya ya ya ya ya ya none amakuru tutatashoboye kumenya nayo mazi